sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwaɗa littafin imamu na malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya a ƙarshen hadisi na 451 a cikin kitabul istisqa'i ƙarshen babi na biyu babu ma ja a fi istisqa'i da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kitabul istisqa'i babi na uku hadisi na 452 babul istimdari bin wujub babul istimdari bin wannan babin shi kuma zai karantar da mu matsayin neman shayarwa ta hanyar taurari ko kuma jingina sabkan ruwa da wani taurari da cikin taurari me matsayin wannan a musulunci ya halatta ko bai halatta ba a mutane suna da waɗansu camfe canfa wanda suka yi imani da su suka yadda da su to daga cikin camfe-camfen larabawa ko kuma abubuwan da suka yadda da shi suna jingina sabkar ruwan sama ga taurari faɗuwa ta tauraro ko sabkar wani tauraro suna ganin wannan motsi na taurari yana da tasiri wajen sabkar ruwan sama da aka suna ganin waɗannan taurarin su ne suke sabkar da ruwan sama ba Allah ta'ala ba da musulunci ya zo sai lalata wannan tunani da kuma wannan imani nasu sabkar da ruwan sama ayyuka ne na ubangiji daga cikin rububiya ta ubangiji kuma Allah ta'ala ya kaɗaita da irin waɗannan ayyukan shi kaɗai yake ba tare da sa hannun wani ba ko taimakon wani ko tallafin wani shi ya sanya abinda ake yi a ƙasar hausa a da ko har yanzu ma waɗansu wuraren ana yi na jingina roƙon ruwa ga wani mutum da suke ce mahali ko kuma jingina samkan da ruwa gare shi wannan ba daidai ba ne shi halilu ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa ko mai wannan ruwa wanda suna ganin in ya ba da ruwa sai a yi ruwa in ya hana ruwa sai a yi ruwa sannan haka hanyar da ake bi a nemi shayarwa daga wajen ubangiji ita ma hanya ce wanda an kayyade ta da roƙon allah ta'ala shi kaɗai hanyar nan kuma ta roƙon allah shi ne a fita bayan gari a yi sallar roƙon ruwa to bin wata hanya ba wannan ba kamar yadda ake yi a waɗansu wurare a da waɗansu wuraren ba har yanzu idan ana buƙatar shayarwa mata su fito su sanya kaya irin na sana'o'in mazajensu wannan shi ma jahiliya ce ta ƙasar hausa ba daidai ba ne ba kuskure hanyar da ake bi a nemi shayarwa shi ne a fita bayan gari a yi sallar ruwan ruwa ko a yi addu'o'i ko lima a hudu ba ya yi addu'a allah ya samu dace da haka wannan babu ya ce babin istin ɗaribin niju ƙara haddasani yaya an malikin an salihin ibn kaisar an ubaidullahi ibn abdullahi ibn utuba ibin mas'udin an zaid ibn khalid al-juhani annahu qala sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salata subhi bil hudaybiya ala ifri samai kanat min al-layl falamma sarafa aqbala ala an-nas fa qala atadaruna maza za qala rabbukum qalu allahu wa rasuluhu a'lam قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي wa kafirun bi fa amma man kala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi wa amma man kala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi imam malik ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa salihu ibn kaisar wanda wannan salihu ibn kaisar fiƙa ne a wajen masu zama hadisi kuma sannan babban malamin fiƙi ali ubaidillahi ibn abdullahi ibn utuba ibn mas'udi su kuma ya karɓo daga zaid ibn khalid al-juhani annahu qala shi khalid al-juhari ya ce salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatar subhi bil hudaybiya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar asubahi a hudaybiya hudaybiya wani wuri ne gab da shiga garin makka a wancan lokacin waɗansu malamai sun ce hudebiya ɗin asali wata rijiya ce da ke wurin waɗansu kuma suka ce wata itaciya ce da ke wurin to saboda wannan itaciyar sai ake ce ma wurin hudaybiya wannan wuri nan ne aka yi sulhun nan na hudaybiya sannan kuma a nan ne aka yi aturi duwani bai'ar da aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasu da anan hudu biya ne garin yanzu ya hade da maka, yana cikin maka. wani sashen sai yana cikin harami ma wani sashen wurin kuma yana wajen harami to manzan Allah sallallahu Alaihi sallama, wannan sahabi yake cewa ya musu sallah subahi a wannan wuri na biya ala isris sama'i bayan ruwan da aka yi jiya da daddare kamar yau aka yi asuba jiya da daddare an kwana ana ruwa to sallar asubahin wannan daren wanda aka kwana ana ruwa manzo Allah ya mun sallar asuba Falon man sarafa yayin da ya ƙara sallah a kabara alan nasu sai ya juyo kan mutane fa qala sai ya ce da daruna ma za qala rabbukum ce kun sa abinda ubangijinku ya ce ƙalu sai suka ce allahu a alamu wa rasuluhu allahu wa rasuluhu a alamu suka ce a a allah da mandansa su suka sani ƙala sai ya ce ƙala abinda allah ya ce wannan ruwa da aka yi sakamakon wannan ruwa asbaha min ibadi mu'minin bi wa kafirun bi mutane sun waye gari waɗansu sun yi imani da ni in ji Allah waɗansu kuma sun kafirce mu fa'amma man qala mu'irna bi fadlillahi amma duk wanda ya ce an mana ruwa da falala Allah wa rahmatihi da rahamarsa fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab magana ce to wannan fa shine wanda ya imani da ni shine wanda ya kafirce ma tauraro domin ya jingina sabkan ruwa ga Allah mai girma da ɗaukaka bai jingina shi da tauraro ba wa amma man qala mu'irna bi nau'i kaza wa kaza amma duk wanda yace an mana ruwa ne saboda tauraro kaza da kaza to fa zalika kafirun bi wannan shine wanda ya kafirce ma mu'minun bil kawkabi shine wanda ya imani da tauraro saboda shi kuma ya jingina sabkar ruwan sama ga tauraro ba Allah ba kun ga wannan hadisin yana nuna mana cewa ruwan sama falala ce ta Allah kuma rahama ce ta Allah sannan sabkar ruwan sama yana sabka ne da falalarsa da rahamarsa kaɗai. wani motsin tauraro ko sabkar tauraro ko faɗuwar tauraro ko hawan tauraro duka bai da alaƙa da sabkar ruwan sama daga sama Allah subhanahu wata'ala shi ne yake sabkar da ruwa daga sama to idan wani ya jingina wannan ni'ima ga wani Allah to ko shakka babu ya yi ma Allah kafirci duk da wasu malamai sun fassara kafirin bi a nan da mutunci amma zahirin hadisin kafirci yake nuna da aka irin waɗannan ni'imomi na ubangiji ta'ala ana jingina su ne da Allah mai girma da dukaka shi kaɗai amma ba ga wani zamani ba ko wani tauraro ko wani wata ko wani abu kamar haka mun fahimta kala wa haddasini an maliki annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yaqulu idan sha'at bahariya summa tasha'amat fatilka aynu budaiqatu wannan hadisin imam malik yake cewa labari ya zo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa idan an sha'at bahariya idan an bahariya idan hadari ya kullo ta gefen teku a madina shi ne za an sha'ad bahariya madina kusan ta yi iyaka da teku daga yammacinta can haka akwai yadda ta iyaka da teku ko mu ce abin ga inda ta iyaka da ruwa shi ne manzo Allah yake cewa idan hadari ya bullo ya fito ta wannan gefa summa tasha'amat da ya fito kuma sai ya kada ya yi gefen sham shi ne sun mata sha a mati da ya fito daga gefen bahariya sai ya kada sai ya gefen sham inda madina jihar sham daga madina mun fahimta to manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatilka ainihin gudai katu irin wannan hadarin shi ne haƙiƙanin hadari mai zubar da ruwa mun ja to wannan malamai suka ce ta tajriba ce ko a ƙasar hausa idan hadari ya fito daga gabas to ana ƙaddara yi mashi ana ƙaddara saukar ruwa amma idan hadari ya fito daga kudu kudu ma ana ɗan ƙaddara mai ruwa amma ba kamar na gabas ba amma hadarin yamma ba ce kaddara mashi ruwa ba hadarin arewa shi ma haka sai dai idan hadarin ya karkata ya koma ɗan gefen gabas kaga wannan yau da gobe mutane sun yi obzabin haka to kamar haka ne a madina galibi idan hadarin ya fito ta gefen bahariya ya kada ya gefen sham to wannan hadarin ana kaddara mashi ruwa mun fahimta to kun ga wannan ba jingina ba hadarin ruwa ba shi hadarin ne yake ruwa ba sai dai ne fitowar shi daga nan wata alama ce wadda take nuna cewa Allah zai iya saukar da rahamar shi to irin wannan ba laifi bane da shi irin wannan ba laifi bane mun fahimta wa hadisi an malikin annahu balagahu anna abu hurairata kana yaqulu idza asbaha wa qad nuqira an-nasu nuqirna bi naw'i fathillah bi naw'il fath thumma yatlu hadhihi al-aya ma yabtahi Allahu lin-nasi rahmatin fala mumsika wa mayun yumsik fala mursila lahu min ba'di imamu labari ya zo masa cewa sai na abu huraira Allah ya ƙara masa yarda kana ya kuli ya kasance yana cewa idan asbaha idan aka wayi gari wa iran nasu an wa mutane ruwa idan aka wayi gari an yi ruwa daren jiya sai na abu huraira yana cewa mu irna bi nau'il fati yakan ce an mana ruwa da tauraron fati da tauraron alfati da tauraron buɗin Allah an mana ruwa sun mai fi hadihi aya ku sai karanta wannan ayar ma ya fitahi lahu linnasi min rahmatihi da abinda Allah ya buɗa wa mutane na rahamarsa falamun sika laha ba wanda ke iya tare ta wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike falamun sila lahu min ba'adi ba wanda ya sai ya turo shi in ba Allah ba to nan da aka ce ma ya fitahi lahu to shi ne abu huraira yake cewa an mana ruwa binau'il fati yana nufin da wannan mayaf ta hilla ma'ana da budan allah aka yi mana ruwa wanda in allah ya buɗa a yi ruwan nan to kuma ba wanda ya sayar da shi maimakon ya ce an mana ruwa da tauraro kaza sai ce an mana ruwa da fatihin lahi mun fahimta sai da abu huraira ya rafa wannan a ƙarƙashin wannan malamai suke cewa idan mutane suka samu wani karatu ta hanyar tajriba ta hanyar lura da abubuwan da ke faruwa su iya gane za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba to wannan babu laifi wannan ilimin nasu babu laifi wannan ilimin nasu abinda zai zama laifi a jingina sabkar ruwan ga abin nan ɗari bisa ɗari cewa shi wannan movement na taurari ko kaza ko kaza shi ne ke sabkar da ruwa ba Allah ba to wannan kuskure ne amma Allah ke ruwansa amma Allah yana yi ne bayan an yi kaza an yi kaza wannan babu ne shi mun fahimta kun ga tajriba ta nuna watan August a ƙasar Hausa yakan yi ruwa sosai to ba laifi bane ban ka ce watan ogas na ana ruwa ai kai a aqidar kawa ce ruwan ogas ko Allah Allah ki amma Allah ta'ala cikin hikimarsa da tsarinsa sai yake tattara ruwa sai a yi shi da yawa cikin watan ogas to fadar irin wannan abun ba zai zama laifi ba haka masu mega forecasting ai suna duba sai su ce za ana sa ran za a yi ruwa gari kaza za a yi ruwa wuri kaza wuri kaza za a yi rana da me suke wannan da ilimi ne suke yi to wannan shi ma ilimin bai ci karo da addinin musulunci ba babu laifi irin wannan ilimin sai dai a ce dole sai an yi abin da aka gani wannan shi ne kusuri shi yasa musulman mu yanzu masu wannan harkai in sai sai su ce to amma fa duka wannan zai iya faruwa ne da yarda Allah kuma yana iya canza kaga wannan an shigo da musulunci ciki amma shi arni mai ma bola kawai ne ce gobe za a yi ruwa ba ruwan shi da Allah ya da ko wani abu kamar haka mun gani. sannan ku gane wani abu don sau da yawon lokaci sai su fokastin sai wani ya ce abin ma bai zo daidai ba idan ɗan wai za fokas sai ce ma za a yi ruwa a jihar katsina magana ta gari idan aka tafi ɗan dima aka yi ruwa shi fokastin ɗin shaye ne kun gane don jihar katsina ce ɗan dima kuma jihar katsina ce to allah ya samu dace to wannan babu ya kare shi ba wanda ya shafi roƙon ruwa da kuma waɗansu al'amura wanda suka shafi sabkan ruwa ne da haka duk lokacin da aka samu fari to ga hanyar da ake bi a samu shayarwa ta ruwan sama wannan mata su sanya kayan maza a fito ana yawo gari ba musulunci ba ne ba kuma ba daidai ba ne ba mun gane abinda musulunci ya ce shi ne a ce a roƙi allah ruwa kuma mun yi bayani yadda ake sallar roƙon ruwan nan mala ya ce kitabul ƙibla babu littafi na gaba shi ne kitabul ƙibla littafin da zai magana a kan alƙibla mene ne alƙibla shi ne inda ake kallo a yi sallah sawa'un sallan nan ta farilla ce ko ta nafila shi ne alƙibla wannan ɗaki na ka'aba kallon inda yake to duk inda yake a wuri shi ne ake ce ma alƙibla shi ake ce ma alƙibla don haka alƙibla ya danganta ga inda ƙasar mutane take ko garin mutane yake ƙasar da take yammacin makka za su kalli gabas ƙasar da ke gabashin makka yamma za su kalli ƙasar da ke arewa daga take arewacin makka kudu za su kalla wanda ke kudanci su kuma za su kalla arewa su ya danganta ga kasar da yake to galibi munan kasashenmu na west africa muna kallon gabas ne saboda duk muna yammacin makka ne makka tana nan ka'aba tana nan shi sa sai muke kallon gabas duk inda za ka je a kasashen afirka ta yamma za ga gabas ne a cikin mun gane to Allah ta'ala ya shar'anta in za a yi sallah a kalli jihar da ka'aba take kallon ka'aba ya danganta ga inda mutum yake sallah ga mutumin da yake sallah a cikin harami cikin masallacin harami ga ka'aban nan yana kallo to shi wannan dole sai ya kalli ka'aba sai ya zama inda ya tsaya inda za a ja layi sai ya taɓo bangon ka'aba saboda yana da wannan ikon amma wanda yake nesa da makka kamar mu da ke nan to ba a shar'anta mana cewa sai mun kalli bangon ka'aba ba abinda aka shar'anta mana shine mu kalli side din da ka'aba take shine kuma gabas yanzu daga nan misali inda za a ja layi ya tafi ba lalle ne zai taba ka'aba ba kun gane tana yiwa ma in aka tafi sai aka ka'aba tana nan gefen ko tana nan gefa to mu da ke nesa ba a shar'anta mana sai mun kalli ban wanka me aka shar'anta mana mu kalli sa'id din da ka ka'aba take kawai shikenan mun gane shine abin da aka shar'anta mana shine malai yace wannan babin zai tattauna mana irin waɗannan mas'aloli wanda suka shafi alƙibla ne shine ce babin nahi an istiqbalil qibla wal insanu ala hajatihi babi na farko zai karantar da mu an hada mutum ya kalli alƙibla wal insanu ala hajati a daidai lokacin da mutum yake biyan buƙatarsa yana fitsari ko bayan gida idan mutum zai yi fitsari to sai dai ya kalli yamma ya kalli kudu ko arewa ba zai kalli alƙibla ba wani hadisin ya zo ya ce ba zai bata baya ba to kada sai dai ya kalli kudu ko ya kalli arewa haka idan mutum yana bayan gida ladabi ne ga alƙibla ba za a kalle ta ba sai dai a kalli kudu ko arewa mun fahimta shi ne abinda wannan babi zai karanta da mu قال حدثني يحيى an مالك an إسحاق ابن Abdullahi Ibn ابن أبي طلحة عن رافع ابن إسحاق wa yuƙalu yuqalu lahu maula abi dalhata annahu sami'a ba ayyub al-ansari sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa bi ya yaqulu wallahi ma ajri kayfa asna'u bi hadhihi al-karabis wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza zahaba ahadukum al-ga'ita aw al fala yastaqbil al-qibla wala yastadbiraha bi farjihi imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin daga ishaqa ibn abdullahi ibn abi shi kuma ya karɓo daga rafi ibn ishaqa maula li ali shifa wa kana yuqalu maula abi talha annahu sami'a aba ayyub al-ansari abu ayyub ansari sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi misra yana fada a misra ya ƙuli yana cewa wallahi ma adari kaifa aslahu bi hadihil karabis yace wallahi na rantse da Allah ban san yadda zan yi da wannan karabis din ba da waɗannan toilets din na Misra ba ya zo misira sai ya zo ya samu toilet ɗin misira tsarin yadda aka gina su kasan in aka gina banɗaki in aka gina toilet za ga akwai structure da toilet ɗin akwai inda take badawa a kalla haka ne ku wata za ga ta bada a kalli kudu wata a kalli arewa to sai ya samu mafi yawancin toilet ɗin da ke gani idan ya shiga sai ya ga an gina su ne ta yadda sai ka kalli alƙibla ko ka ba ta ba to shi ne yake cewa ni ban san yadda zan yi da waɗannan din ba wa kad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce domin kau haƙiƙa manzon Allah ya ce idza zahaba ahadukum ga'ida idan ɗayan ku ya je toilet zai yi bayan gida awil baula ko fitsari manzon Allah ya ce fala yastaqbil qibla kar ya kalli alqibla wala ha bi farji kar kuma ya bata baya da al'aurarsa kar ya kalli al'illa kar ya bata baya Abu ayyuba yake fadar haka a wata ruwaya cikin sahihain sai yake cewa na aikin da ya ce bai san yadda zai yi ba ku to a wacce ruwayar sai yake cewa yadda suke yi shi ne in sun shiga sai su karkace duk daga yadda aka gina tolata amma su sai su yi hikima sai su karkace kadai su kalla alƙulla ɗin ko su ba ta baya ya ce amma wani lokaci kuma tun da haka aka gina sai ba su manta sai sun fara sun tsugunna sun fara biyan bukata din sai su tuna ya ce to duk da haka nan sai su gyara su karkace in sun fito sai su roƙi allah gafara idan sun fito sai su roƙi allah gafara mun gane a cikin ne. abu ayyuba cewa waqadin na sham sham ne suka je da haka misra a can za ta yi ɗaukar sham misra tana nufin gari ko birni wani lokaci da suka je ya ce a nan ne suka samu wajen namara hidu guliyat ƙiblar ƙibla sai muka samu tole-tole ɗinsu an gina su gefa alƙibla sai ce fanan harifu wa nastaghfirullah a waɗansu malamai suka ce sai su karkata ɗin wa nastaghfirullah sai su roƙa mu wanda ya gina su a haka gafara Allah haka waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma suka ce a su ne in sun manta sun kalla ɗin in sun fito sai su istighfari sai su sai su abunda to kuma zahirin wannan hadisin da yake nuna yana nuna mana cewa ba a kallon alƙibla in za a biya bukata ko da mutum a cikin toilet yake to balle kuma yana wajen toilet mutum ya je gona bukata ta kama shi ko ya je bayan gari ka ganin ba toilet gidan ne to idan zai yi karya ba alƙibla baya karya ba ta gaba zahirin hadisi yi. idan ka je inda ka iske toilet ɗin an gina shi a haka ba yadda za ka yi in ka fito sai ka yi gifari in kuma za ka yi karkata sai ya karkata Kunga ne domin wani toilet ɗin zai ga haka a gina shi musamman public toilets na makaranta ko na wani wurin taro in ka je sai ka iske haka a gina shi. irin wannan in ka je in za ka iya karkata waɗansu ya karkata karkatar laɗi in kuma babu tun ka fito sai ka yi istirifani ƙala wa haddasa ne al an annafi'in an rajulun min al-ansar an rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ha'an tusta ƙabala alƙibla liga'idin albon imam malik ya karɓo daga nafi'u ya karɓo daga wani mutum cikin mutanen madina annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kalli alqibla in za a yi bayan gida ko fitsari kaga shi ma kamar na bayan su kenan babu rukhsa fi istiqbalil qibla li bawlin aw ga'id imam malik yace wannan babi na biyu zai karantar da mu an yi rangwabe a kalli alqibla idan za a yi fitsari ko bayan gida kenan akwai wurin da an an yi rangwame a babin hadisin za mu ci ina ne akwai inda an rangwanta shari'a ta yi rangwame a ku ga an hana ko To akwai yanayin da mutum zai samu kansa ko ya shiga wani wuri sai a yi masa rangwame a ba shi dama ya kalli a kibla ɗin ko ya ba ta ba za mu ci ina ne wurin قال حدثني يحيى an malikin an yahya ibn sa'idin an muhammad ibn yahya ibn habbana an ammihi wasi ibn habbana an abdullahi ibn umar annahu kana yaqulu inna unasan yaquluna idza qa'atta ala hajatika fala tastaqbil al-qiblata wala bayt maqdis qala abdullahi laqada na ƙadir taƙaitu ala zahari baitin lana fara aiki rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ala labitaini mustaqbila baitin maqdis li hajatihi sun maƙala la'allaka minan labina nuna ala aurakihi ƙala ƙuntu la'adari wallashi ƙala malukun yani annabi yasjudu Wala la yartafi ala al-ardi yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi imamu na maliku ya karbo wannan hadisin daga yahya ibn sa'id shi kuma ya karbo daga muhammad ibn yahya ibn habbada an ammihi ya karbo daga amminsa shine wasi ibn habbada an abdullahi ibn umar shi kuma ya karɓo daga malaminsa abdullahi dan umar annahu kana yaqulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa inna unasan ya yaquluna waɗansu mutane suna fatawa suna cewa iza qa'atta ala hajatika in ka tsugunna zaka biya bukata fala tastaqbil Kar karka kalli alqibla wala baitul maqdis karka kalli baitul maqdis ina ne baitul maqdis shine sham karka kalli alqibla karka kalli baitul maqdis idan ka kalli alqibla to ka ba baitul maqdis baya haka suke hannun riga alqibla na nan baitul maqdis na nan a madina madina na makka na nan sham tana nan mun gane Uh, makana nan sham tana da to da aka ce karka kalli madina karka kalli nan kenan to lokacin da aka ce karka kalli nan to ina za ka kalli aka kalli nan kenan ka kalli nan kuma ka ba al-qibla baya in ka kalli nan kuma ka ba baitul maqdis baya to sai Abdullah dan Umar ya ce waɗansu mutane suna fatawa suna cewa kar a kalli al-qibla kar a kalli baitul maqdis kar a kalli al-qibla kar a ba al-qibla baya kenan mun gane masu ce wannan fatawar abu ayyub ansari yana ciki mun ji hadisinsa sai na abu huraira yana ciki wa gairihin da wadansu da yawa daga cikin sahabbai min man yara bi umumin nahaifi istiqbali illa wastidbara wanda su suna ganin umumi ne da gida da daji da ko ina ba a na a tuna ba a bata ba Abdullahi da Umar ya yaji suna faɗar wannan fatuwar sai ƙala Abdullahi sai Abdullahi ya ce laqadir taƙaicu ala zahar baitin lana ya ce to ni kan wata rana na hau saman soran gidanmu in ji abdullahi da umar lokacin yana yawo sai ya hau saman soran gidansu to daga gidansu ana hanyar gidan manzan Allah ya ce ina hawa saman nan fara aiki rasulallah sallallahu alaihi wasallama ala labinatai sai na hango manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan waɗansu tubulla guda biyu tubulla ne guda biyu ya ɗora tubulla haka ya ɗora ƙawashi ta dama fusa ɗaya ta hagu fusa ɗaya ya tsugunna yana biyan buƙatarsa ya ce sai na gan shi mustaqbila baitul maqdis li hajati yana kallon baitul maqdis yana biyan buƙata idan ce ya kalli baitul maqdis kenan ya ba ya ba abin ya ba ta baya mun gane aka abu ɗan umarin shi ya gan shi yana biyan bukata ya kalli ya ba alƙibla baya nan kuma gashi ya ce manzo Allah ya ce kar a kalli alƙibla kar a ba ta baya shi kuma gashi ya yi mun fahimta sun makala daga nan sai abdullahi dan umar ya ce nan yana magana da wasi wasi wanda ya karbo hadisin daga wurinsa ko ah, shi ne eh, wasi ibn habban da shi yake magana sai yake ce mashi la'allaka kai minan da zina yusalluna ala auraki kana cikin waɗanda suke yin sallah akan cinyoyinsu ƙala sai ya ce ƙulki la adari wallahi a ni ban sani ba ban san abin da kake ni ba ban sani ba, ni na cin su ko ban cin su saboda ban san abin da kake nufi da sallah ba su cinya ba ƙala maliku sai imam malik ya ce ya ani abin da yake nufi annabi yasjudu wala yartafi wa alal ardi yasjudu wa huwa bil yana nufin wanda yake sallah yana sujjada amma idan ya sujjada bai raba jikinsa da ƙasa yasjudu wa huwa nasi'un bil ardi sai ya sallah kawai ya kwanta flat saman ƙasa akwai wanda da haka suke sallah sai da aka hana su sai ba haka ake sujjada ba sai shi shinkoki kana cikin su ne sai ce a shi bai sani ba kuma yana cikin su ko bai saboda bai fahimci abin da yake nufi ba mun gane to yanzu a nan shi imamu na maluku wannan hadisi wannan hadisi na abdullahi dan umar da wancan hadisi na baya da muka karanta kun gani ne an samu cin karo ko ba haka ba can ya ce kar a yi nan kuma ya zo ya yi an sami cin karo to a wajen malaman hadisi in aka samu cin karo a hadisi me suke yi ba sa cewa in ɗauki guda in bar guda a cewa suke a sami yadda za a daidaita hadisan yadda za a raba su da ake ganin sun ci shine aljam'u bainal hadisai shi ne abinda imam malik ya abu yadda ya hada su shi ne wancan hadisin yana nan an hana wannan hadisin na abdullahi umar shi kuma yana nuna an yi rangwame ga wanda ya shiga toilet jinanni an masa rangwame yana iya kalla a kalla ko ba ta ba mun fahimta kenan wancan hadisin wanda ba a yi rangwame ba ana magana in mutum ya je fili ne a daji ko a gona ko a fili inda ba ginan nan wuni ba ne ba idan mutum zai tsugunna to karye zai ba alƙilla baya ko ya ba ta gaba amma idan a cikin tolar ne ne na cikin gida ko na makaranta ko na wani wuri dai inda an gina shi ka shiga to babu laifi imam malik yana ganin da wannan hadisin kana iya kalla al-qibla ko ka bata baya mun fahimta shi yasa za ku ga adabul minene wanda malamai suke kawowa adabu qada'il haja Me littafin iziya ya kawo na dubba da yawa su inganta su ba su inganta ba za a ga a ciki akwai wannan ladabi cewa ba a kalla al-qibla ko a bata baya a daji amma a gida suka ce ana iya kallo wannan kuma shi da abin da malikiya ta tafi a kansa mun gane duk da wasu malamai su kuma suna ganin cewa ko a ina ne kamar su su abu ayyub al-ansari kamar sai na abu huraira su suna ganin ko a ina ne ba za a yi haka ba ba za ka kalli alƙilla ba ba kuma za ka ba ta baya ba kuma da imamu malik da imamu shafi da ishaq shi ne su abinda suka ce a daji ana iya ba a kallo a gida kuma ana iya kallonta ko a bata gaba ko a bata ba sabu hanifa su imamu ahmad da waɗansu daga cikin malaman malikiya su ne suka ce kowa ina ne ma ba za a yi haka ba ba za a kalle ta ba ba kuma za ka bata baya ba mun gane to wannan shi ne abinda su malikiya suka ce amma wani abu wanda ya kamata mu kalla yanzu shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana abu ya hana ko a fili na a bayyane ya hana da zai karantar da rukusa ɗin a ina ya karantar da ita a ɓoye kwahili ya bayyana aboye ne to wannan rukusa za ta hau saboda idan da su yake asali sai ya fito ya fada a gaban mutane amma a cikin gidansa ne a tola ɗin shi bai ba san wani na kallon shi ba rukusar ta yi ko ba ce ba na saboda ne ta yi ji ka ce ta yi ta ina ta yi wa alaikun salam na'am ba sanar da shi ba ba sanar da shi ba ko akwai hadisin da aka ce an gaya mashi wani ya gan shi na? ta da ke ka'ida wajen malaman usulun fiƙi idan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga wani wuri ya aiki shi kaɗai ba wanda ya gan shi to wannan aikin kususiya ne na maza to yanzu nan suka ce allah dan umar kawai tsautsayi sanya ya gan shi ba ya can sai gan shi amma maza Allah bai nufin a gan shi a wannan lokacin ba su waɗan suna kallon kususiya ne na maza Allah shi yana iya kallon gabas ko ba ta baya a ko'ina amma sauran mutane gaba ɗaya an hana su amma dai mu tsaya kan wannan abin da malikiya suka tafi a kan shi cewa a daji ba a yi amma a cikin gari a ginannen toilet ana iya yi mun gane to sai ya ce babin nahi anil busak fil qibla wannan babin shi kuma zai karantar da mu cewa an hana yin tofi a jihar alƙibla idan mutum ya kaki a yana tofarwa ko to sai dai ka tofar a kudu ko arewa ko yamma amma an hana ka kalli gabas ka tofar mun gane قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار الكبلة فهكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي fala yafsuq qibala wajhihi fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala qibala wajhihi idha salla imamu na ya karbo daga nafi nafi ya karbo daga abdullahi ibn umar manzo allah sallallahu alaihi abdullahi umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qibla wata rana manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ga tofi da wani ya tofar a jikin bangon masallaci na alƙibla jikin bangon masallaci na alƙibla sai wani ya tofa ya tofa majina har ta bushe sai manzo Allah ya yanta fa hakkahu sai manzo Allah ya kankare ta ya sa wani abu ya kankare ta sun qala to sai manzo Allah ya ce sun ba bala alin nasi faɗala sai ya kallo mutane sai ya ce idan kana a hadukun yusalli idan ɗayanku yana salla fala su jibala wajihi kare tofi a gabansa fa yin Allah ta baraka wa ta'ala ƙibala wajihi idan sallah Allah yana fuskarsa yana fuskar inda yake kallo a lokacin da yake sallah to kare tofi قال حدثني وحدثني عن مالك an hisham Ibin urwa an abihi an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'a fi jidar al-qibla busaqan aw fa hakkahu imam ali ya karbo daga hisham dan urwa shi kuma ya karbo daga wurin mahaifinsa daga aisha kuma ya karbo daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a jikin bangon alkibla a masallacinsa ya ga busaƙan tofi au muhaɗan ko majina au nuhamatan ko kaki an tofa a jiki ya bushe fa hu manzan allah ya kankara wannan abin da ya gani mun gane wannan tarjama ta imam malik ta yi sosai na'am yawa wasu malamai sun ce hannun nan a cikin sallah ne amma a wajen sallah babu laifi ana iya amma shi a fahimtar imam malik ko a cikin sallah ko a wajen sallah ba za a kalli a cikin ka tofar da mai ba mun gane to kada sai mutum ya yi tiyaɗi kenan ya dan kauce ma haɗin tunda ba dole ne sai ka kalli alƙibla ɗin babu ma a fil ƙibla babu abinda ya zo game da alƙibla ƙala haddasin ya haya an malikin an abdullahi ibin dinarin an abdullahi ibin umar an da hukara bai na manna su biku ba fi salati su bihi in ja a wa ƙala inna rasulullahi sallallahu alaihi suna ɗan ƙunzila alaihin lailata ƙur'anu wa ƙan umira an yasta ƙabilar fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila ash-shami fastadaru ila al-ka'ba Imam Malik ya karbo daga malamin sa Abdullahi ibn Dinari shi kuma ya karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda annahu qala Abdullahi dan Umar yace bainaman nasu bi quba yayin da mutane suna quba fi salati subi suna sallar asuba idja'ahum atin sai ga wani dan aike daga wajen manzon Allah ya zo musu qala sai ya ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi lailatul qur'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jiya an saukar mai da alqur'ani mana saukar mai da ayata alqur'ani wa qad umira an yastaqbila al-ka'aba a cikin ayar an umarce shi ya kalli alƙibla ka'aba ya kalli ka'aba fastaqbiluha kuma ku jiya wa kalle ta to lokacin su ila suke kallo lokacin suna kallon baitul maqdis lokacin da manzon Allah ya zo Madina ya yi hijira daga Makka ya zo ya sami Yahudawa a Madina Yahudawan nan na Madina idan za su ibada suna kallon sham betul maqdis ainihin masjidil aqsa yake ko wanda annabi suleiman ya gina annabi suleiman su annabi dawud da annabawa ne da yahudawa su da haka nan suke kallo nan kuma suke girmamawa to a siyasa ta da'awa ta manzan Allah lokacin da ya dawo maka yana son ya jawo hankalin yahudawa zuwa ga addinin musulunci sai ya ga bari ya kalli alƙiblarsu yadda za su ce e annabin nan da ya zo ma alƙillar maɗaya da shi bari mu bi shi mai imani da shi to sai ya daina kallon ka'aba sai ya kallon betin maƙalis in zai yi sallah to ana nan ana nan sai da aka yi wajen wata goma sha bakwai sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayat kaddara ta kalluba wajhika fis sama فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد haram? sai Allah ya saukar da wannan aya to wannan aya ta zo da daddare manzo ya karanta mu sahabbai yace to jama'a Allah ya ce zum a daina kallon Baitul Maqdis a dawo akan Ka'aba to mutanen Quba ban san wannan aya ta zo ba lokacin ba waya ba gidan rediyo balle a ga mu sai dai a yaki mutum to sai aka tada mutum manzala ya tada mutum ya ce je ka ce musu an saukar da aya an canza alƙibla su ma su canza wannan layake da ya zo sai iske su a masallaci suna sallar asuba da ya zo iske suna sallar asuba sai leda ya ce musu to jama'a jiya an sauko da aya an ce a kalli kaba a daina kallon baitul maqdis yace buluha da kuma kalle ta wa kana wujuhum ila sham a lokacin fuskar tana sham fastadaru ila alka'aba kaaba a cikin sallar suka juya suka kalli ka'aba mun gane suka juya suka kalli ka'aba wannan ya nuna cewa da an kalli baitul maqdis daga baya aka dawo aka ce a kalli ka'aba tunda aka ce a dawo a kalli ka'aban nan ba a canza ba har yau kuma ba za a canza ba har duniya ta shi mun gane daga cikin abin da za mu iya fahimta na fiƙi idan da wani zai zo yana sallah sai ya kuskura alƙibla a cikin sallar sai wani ya zo tunatar da shi kai ba alƙibla kake kallo ba to yanzu me zai juyawa kawai sai kamar da su ma'aunin nan kawai suka juya abin da ya riga ya sallata ɗin nan a wani wuri inda ba alƙibla ba ya yi sai juya zai yi da sallar shi a alƙibla in kawai ya riga ya sallame ne aka zo aka ce yi a kai ba a ƙilla kan talla ba ba zai sake ba sallar ta yi mun gari ƙala wa haddasa ne an malikin an yahya ibn sa'idin an sa'id ibn musayyib an na hukala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da an ƙadimar madina sittata ashara shahara na hawa baitul maqdis summa kullatil qibla qabla badrin bi imam malik ya karbo daga yahya ibn sa'id shi kuma ya karbo daga sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo madina yayi sallah yana kallon baitul maqdis wata 16 summa huwilat daga nan sai aka juya da shi aka maido alqibla ka'aba qabla badarin bi shahrayn kafin ayyakin badar da wata biyu قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت ya karbo daga Nafi'u, Nafi'u ya karbo daga Umar dan Khattabi. Sai na Umar yace, "Ma bainal mashriqi wal maghrib, fadin tsakanin gabas da yamma, qiblatun duka al ne. Idza tuwajjiha kiblar baiti in dai an kalli jihar da ɗakin yake ɗakin Allah kenan tsakanin gabas da yamma mana faɗin gabas da yamma tun daga gabas farko har ka je ƙarshen yamma wannan faɗin gaba ɗaya alƙibla ne ga mutanen madina amma ga mutanen madina domin ce mutanen madina maka tana yana tana kudancinsu da haka sunan suke kallo a madina saboda makka tana kudancin abin ganin suke kallo to kaga tsakanin nan da nan shine ne abin da yake fadin nan gaba ɗaya da alƙibla kun fahimci karatun to amma mu a nan ƙasar sai ka ce tsakanin kudu da arewa fadin gaba ɗaya alƙibla ne da haka da a ce nan ka'aba take sai wani ya koma daga can ya sallah ya kalli ka'aba na na ya kalle ta ga ka'aba nan misali nan ka'aba yanzu inda aliyu yake aka shi ke kallanta ko kai ma kana kallanta amma inda malar rabi yake yana kallanta na? haka zai yi? <laughs> a ah. to inda muhammadu ya shawa yana kallanta? ina eh, kusa da ke malar afuwan eh a'a idan da zai juya yau ta shi ne abin da ake cewa to sallar shi ta yi shi ne sai na umar ya ce faɗin gaba ɗaya mun gane faɗin gaba ɗaya shi ne sai zunan da za mu yi sallah kila idan da za a ja layi a tafi to za a ga ba ka abin muke kallo ba directing abinda aka shar'anta mana shine mu kalli inda Ka'aba take ina Ka'aba take da mu tana gabaci to mu kalli gabaci kenan saboda ni la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in aka ce sai mun kalli ita kanta Ka'aba ba ma iya to ya zai ba mu sai inda take eh in ko mun ga inda take to kila sai mun sai mun tafi sai mun ƙara yin nan ko sai mun ƙara yin nan sannan mai sai ci da ita to amma da yake addini yana da sauƙi sai aka ce abinda ake so kawai ku kalli side ɗin da ka'aba take eh ka'aba tana gabashin to mu kalli gabas nan mun yi abin da muke iya amma kamar wanda yana cikin harami yana cikin masallacin harami shi ga ka'aban nan gaban shi yana kallanta ya je kalli wani wuri ba ita ba to shi yanzu dole ka ganin zai kalla mun gane to wannan shi ne abin da ake to wannan babin ya kare kuma a nan za mu dakata idan allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi babu ma ja fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam sallah za ta kama ranar lahadi so za mu tsallake litinin ɗaya insha Allah litinin ba za mu yi karatu ba mai zuwa sai litinin ta sama in Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu dade kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi yafi mana baki da kafin biya addu'a Malam Made suna ta yin bayani akan waɗannan kwanaki masu albarka to zan yi amfani da wannan dama in ƙara tunatar da mu cewa muna cikin waɗansu kwanuka wanda ake ce ma ashirin zulhijja wanda waɗannan kwanukan kwanuka ne masu albarka da daraja a kwanukan shekara gaba ɗaya babu kamar su amma idan mun ce kwanuka muna nufin yinin yini fita alfijir zuwa faɗuwar rana to waɗannan kwanukan goma na farko a watan zulhijja yininsu daga fita alfijir zuwa faɗuwar rana kakaf a shekara babu kwanuka masu darajarsu waɗannan kwanukan har goma Ramadan sun fi daraja kwanukan in muka ɗauki kwanuka su na goman ramadan abinda suka fi wannan kwanukan dararen ramadan goman ƙarshe su ne suka fi na zulhijja mun gane amma kwanukan na zulhijja sun fi na ramadan to kaga kwanakin da za a kwatanta da kwanaki goman ƙarshe a ramadan har ma a ce in an ɗauki yinin sun fi na goma ƙarshe a ramadan wannan yana nuna mai kwanaki ne masu matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmi allah subhanahu wata'ala don ya nuna mana darajarsu ya yi rantsuwa da su a cikin alkur'ani allah ya ce walfajiri wala walayalin asha na rantse da alfijir na rantse da kwanuka goma abdullahi dan abbas da mujahid da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce kwanaki goma nan su ne kwanakin goman farko a watan zulhijja manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisinsa cewa ma min ayyamin al'amalu salihu hinna ahabbu habbu ilallahi azza wa jalla min hadhihi al-ayyam yani ashru zulhijja wanda Allah ya ce babu waɗansu kwanika wanda Allah ya fi soyuwa suka fi soyuwa a wajen Allah babu waɗansu kwanika wanda ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a wajen Allah kamar waɗannan kwanakin guda goma a kowane lokaci Allah yana sa aiki na kwarai amma Allah ya fi son sa a cikin wannan kwanakin goma sallar da zamu yi sallar isha'i Allah ya fi son ta yau akan wanda muka yi makon da ya wuce Allah ya fi son ta yau to kun ga ashe tunda kwanakin ne masu albarka Allah yana son abota mai a ciki ya kamata musulmi in Allah ya raya shi ya ga waɗannan kwanakin to ya san kwanakin sun shigo sannan ya san darajar kwanakin sannan ya bakin ƙoƙarinsa wajen bauta ma Allah a cikinsu don neman kusanci zuwa ga Allah ibadu da dama ko kuma malamai suka ce duk wani aiki na alkhairi duk wata ibada da ka sani wanda kake da ikon yi to ana son ka yi a cikin wannan kwanakin ka yawaita amma ibadar da malamai suka fi ambatu akwai ambatan Allah zikin. domin wasu malamai suna ganin a goman ƙarshe na ramadan karatun Alƙur'ani ya fi tasiri ya fi falala ya fi daraja a ramadan ana son ka yawaita karatun Alƙur'ani. to su kuma a wannan kwanakin ana son ka yawaita ambatan Allah ka yawaita ambatan Allah har ma malamai suna cewa ya halatta ka bayyana ambatan Allah da ƙarfi kamar yadda Abdullahi dan Umar yake ya shiga kasuwar Madina sai ya kabbara da ƙarfi don ya tunatar da mutane cewa ana cikin kwanakin goma Ramadan eh, Hijja idan ya kabbaran nan kasuwar gaba ɗaya sai a ɗauka da kabbara ana son a yi wata kabarbari amma bayyana su babu laifi amma mata su ana son su yi ƙasa-ƙasa da muryarsu sannan daga cikin ayyuka na ƙwarai wanda ake sa a yawaita a waɗannan kwanuka akwai azumi akwai azumi wata daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta roto cewa manzan Allah yakan yi azumin kwanaki tara nan ba daga ɗaya ga wata zuwa tara ga wata in mutum ya sami iko babu laifi sannan ga azumin rana arfa wanda azumin rana arfa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisun abu katadar ansari ya ce yana kankare zunubban shekara biyu a sanatul mabiya wa sanatul ƙabi shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa abinda zai sa Allah ya yafe ma shekarun zunubi biyu ba abin wasa ba ne ya kamata mu ɗaukai da muhimmanci da haka in ka iya samun dama ka yi azumomi akan hanyar nan kafin zuwan tara ga wata babu laifi in ba ka iya samun ba to kar da ka sakaci ka bari azumin tara ga wata ya wuce ka bana azumin tara ga wata zai kama ranar Asaba, sai kuma ga wani hadisi yana cewa ba a yin azumi ranar Asaba. la ta sumu yau masabati illa fi mafturida alaikum har ku yi azumi a ranar asabar sai azumin da aka farlanta muku azumin ranar arfa kuma ba farali ba ba wannan hadisin ya sa waɗansu daga cikin malamai sun fahimci cewa duk wani azumi na nafila ko ba na mine ne in ba na farilla ba ne ba ba a yi in ya faɗa ranar asabar gama ko shakka babu wannan fatawa da yawa daga cikin malamai sun nuna kuskuren wannan fahimtar domin suka ce abinda manzan Allah yake nufi akan wannan hadisin in ma hadisin ya inganta kenan da akwai malaman hadisin da suna ganin hadisin da inganta ba duk da dai Muhammad Nasir bin Albani babban malamin hadisin wannan zamanin ya inganta shi to in ma hadisin ya inganta malamai suka ce abinda manzan Allah yake nufi a wannan hadisi shine mutum ya kadaita ranar asabar kawai da yin azumi ka ce ranar asabar zan yi azumi amma idan wani azumi ma'abocin sababi wani azumi na musamman wanda ba a yi shi sai wani lokaci ya zo ko sai wani abu ya faru to irin wannan azumin in ya faɗo ranar asabar babu laifi ana iya kamar yanzu yadda azumin arfa ya faru kaga duk wanda zai yi yanzu ai ba azumi ba keɓance ranar asabar zai yi ba azumin ne zai yi azumin arfa zai yi so a ƙarƙashin wannan babu laifi ana iya yin azumin ranar arfa ko da an kaɗaita shi in ya kama ranar asabar waɗansu malamai kuma suna ganin a tun da akwai hadisin da ya ce babu laifi ana iya yin azumin ranar asabar in an yi azumi kama ranar asabar da kwana ɗaya ko kuma bayan kwana ɗaya to bayan kwana ɗaya ranar sallah ce ba azumi to suka ce babu laifi mutum ya kokari ya hada da na juma'a sai ya na asabar duk ya kewaye ma wannan abin gani so alaya ta halin dai in mutum ya sami iko ya na juma'a ya asabar din falla alhamdu in bai sami iko ba na asabar din kawai zai iya zuwa da shi to babu laifi idan ya yi shi kuma insha Allah ta'ala azumin sa yayi Allah zai ba shi wannan lada da wannan falala wanda ake abin ga sannan daga cikin ibadu akwai addu'o'i mu yi addu'o'i yan uwa musulmai Allah yana karɓa addu'o'i a waɗannan kwanakin kuma Allah yana san addu'ar da aka yi a wannan kwanakin muna da buƙatu kala-kala mu kalli buƙatunmu mu kaɗai na duniya da na lahira sannan mu kalli buƙatun al'ummar da muke rayuwa a ciki wannan al'ummar ta mu tana da shi da yawa a wajen Allah babbar buƙatar al'ummar nan a yanzu shi ne roƙon zaman lafiya wannan zubar jini da ake yi a cikinmu mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshensa jini yana zuba a cikin wannan al'ummar kuna ji yanzu jiya abin da ya faru a kankara ana magana sama da mutum hamsin aka kashe yanzu cikin mutane hamsin ɗin nan Allah kaɗai ya san waɗanda ke magidanta waɗannan magidantan yanzu matansu da an maida su zaurawa ‘ya'yansu duk sun koma marayu ƙanana wannan al'umma tana buƙatar zaman lafiya banda wannan bai fi ‘yan kwanaki ba safana da dutsen ma nan ma haka suka dinga bi ƙauyuka suna kashe mutane nan ma ana maganar sama da mutum talatin duka ba a fi sati guda ba yau kuma sun ɓulla ƙanƙara kuma sun ɓulla ƙanƙara to mu yi amfani da wannan lokaci mu roƙi Allah subhanahu ta'ala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba dan halayen mu sai don rahamarsa da tausansa sannan mu roƙi Allah ta'ala wannan tsadar abinci da sauran kayan masarufi mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana ta. mu roƙi Allah ta'ala ya sabkan mana da farashi dan mutane su iya rayuwa cikin sauƙi idan mutane ba su da abinci hankalinsu ba kwanci yake ba ba su da natsuwa to kuma halin da ake ciki kenan da yawan mutane ba sa iya samun abincin da za su ci roƙi Allah ta'ala ya yalwata mana ya yi mana wannan tsanani ya kawo mana sauƙi ya karya farashin abinci da sauran kayan masarufi Allah mai iko ne to duk mai amfani da wannan dama mai waɗannan addu'o'i da sauran ayyuka na alkhairi sannan abu na ƙarshe yana da kyau duk wani aiki na zunubi to mutum ya nisance su a cikin wannan kwanaki duk wani aiki na sabon Allah mutum ya nesa da shi a cikin wannan kwanaki sannan wanda ke da niyyar yin layya muna tunatar da shi cewa sunna ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi hakuri da yanke akaifa da fitar da wani gashi a jikinsa har zuwa bayan sallah har sai waɗannan kwanaki sun ƙare so wanda yake da wannan niyya ta layya ya rike ya kame daga barin yin aski ya kame daga barin yanke kaifinsa har zuwa bayan waɗannan kwanaki sai ya gyara abin gare shi amma wannan wanda zai yi da yake wanda za a saka a musharaka da shi cikin laye baya ciki kuma aski aka ce banda ba mace na iya yin kitso don kitso ba aski ba ne ba mace na iya yin kunshi don kunshi ba yanki aka yi fa ba ne ba abinda aka hana yanki aka yi fa shi ma macin da za ta yi wannan sai wanda za ta yi layya idan ba za ta yi layya ba tana iya yanki aka yi fa tana iya yin kitso tana iya yin aski Allah muna roƙonka karɓi dukkanin ibadun da za mu yi a cikin waɗannan kwanuka ka sanya akan mizanin mu a gobe kiyama Allah kuma ka ba mu ikon yin ibadar in mun yi Allah karba daga wurin Allah ka yaya mana dukkanin fitintunu Allah ka yaya mana dukkanin musibi sannan muna amfani da wannan dama mu jajanta wa ƴan uwa mutanen kankara mutanen dutsen ma da mutanen safala da duk inda waɗannan fitintunu suka je aka kashe bayan Allah muna jajanta muku Allah ya ji kan waɗanda aka kashe ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda aka raunata Allah kuma ka ba su lafiya waɗanda suka ɓace Allah ta'ala ka bayyana su ko da zai ina magana cikin mutanen dutsen maɗin nan wani ya ce wallahi ɗan uwan shi da aka abin ga sai jiya aka gano gawa su bi. ya ce gawon ma ba ta ɗaukuwa sun fara rufiya sai dai aka rufe su a wurin da adansu kunga kun wannan ba ƙaramin musiba ba ce Allah ka yaye mana Allah ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sannan muna ƙara kira ga gwamnati lalle ya zama wajibi gwamnati ta ƙara tashi tsaye ganin kawo ƙarshen wannan abu duk manazarta da masu nazari da masu bincike sun tabbatar da cewa gwamnatin najeriya tana da isassun jami'an tsaro tana da ƙwararrun jami'an tsaro tana da makamai wanda za ta iya murƙushe waɗannan mutanen masu ta'addanci in an ga damar yin haka to amma saboda waɗansu dalilai na siyasa waɗansu dalilai na son zuciya waɗansu dalilai na zalincin waɗansu daga ciki abin yake kawo wannan matakin har yanzu an kasa shawo shi shi yasa akwai zargi mai ƙarfi cewa akwai waɗansu manya wanda suna da hannu a wannan ta'addanci kuma yanzu abin da ya faru ta cikin satin nan a jihar zamfara ya tabbatar da haka an tabbatar da cewa akwai tsohon ɗan majalisa na jiha da aka samu da hannu a ciki tsohon kwamishina afuwa akwai tsohon ciyaman na ƙaramin hukuma akwai hakimi Wani duk hannun jami'an tsaro yanzu an na zarginsa da taimaka mu ɓarayin gashi. wannan yana daga cikin abin da yake taimaka su ya zama wajibi ga hukuma wallahi ta tace irin waɗannan mutanen a yi da gaske a kawo ƙarshen mutanen nan in kawo ba haka ba to mutanen nan ba za su iya ƙarar da mutane mai girma gwamnan jihar katsina yana tunani mai kyau akan wannan ta'addancin da ake yana da tunani kuma yana da himma yana da azama to sai dai ƙari akan wannan muna ba shi shawara duk lokacin da irin wannan abin ya faru aƙalla in bai je ba to da Allah ko ta kafan yada labarai ne ya fito ya jajanta waɗannan mutane kuma a zo a kashe mutane hamsin akwai gwamna a jiha akwai mataimakin gwamna a ce har zuwa yanzu ba wani official bayani na tausayawa ko na jajantawa da ya fito wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba ya kamata ma a ce zuwa yanzu gwamnati ta tura mutanenta an tura tallafi an tura abinci an tura duk wani abu wanda zai taimaka wa mutanen nan a rayuwarsu ba dai har zuwa yanzu ba mu ji haka ba so da Allah muna ƙara kira idan irin wannan abin ya faru gwamnatin jiha ta yi ƙoƙarin ganin cewa ta isa wurin da irin wannan musibu suka faru cikin gaggawa a kai waɗannan mutanen taimako a kama musu idan wannan bai samu ba ko ta kafan yaɗa labarai ne a ce mun ji abin da ya faru wuri kaza muna jajantawa wala mun san hankalin gwamnati na wuri amma ayi, yi shiru wannan sai ya ba da wani tunani da mutane wanda tunanin kuma ba zai zama mai kyau ba haka muna muna taya ka addu'a Allah ya taimaka maka Allah ya kama maka ya sa ka zama sanadiyar kawo ƙarshen wannan fitintunu wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin